让我睡过你手中的阿弥陀佛。 دعا Saya muslim dua yang ma'ruf menanti jiwa yang berbeda dengan cinta kepada saya. Saya wajar pada hati semua hamba dengan munculnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai simbol cahaya kehidupan Nabi sebagai simbol cahaya yang sangat dicintai oleh hamba yang dengan mencintai beliau sempurna iman para hamba Allah Sebagai sebagaimana sadar beliau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada seluruh makhluk, maka jadilah cinta kita kepada keluarga, kepada ayah bunda, kepada apa yang kita miliki dan harta semuanya berada di dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melampaui batas dijaga oleh Allah dinaungi dengan cinta Sayyidina Muhammad Hartanya dinaungi cinta Sayyidina Muhammad Ayah bundanya dinaungi cinta Sayyidina Muhammad Anak-anak dan keluarganya dinaungi cinta Sayyidina Muhammad Seraya berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Tak nara takalluhu jika bersama Falahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ingin kiblat mengarah ke Ka'bah, tapi beliau selama di Madinah mengarahkan kiblat ke Baitul Maqdis. Maka di saat itu Allah berfirman kepada Rasul bahwa jika bersama kami kalimat kami bermakna aku tapi dengan kalimat tertib karena dijelaskan oleh para bahasa tidak ada satu pun subjek yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala dari segala bahasa. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an terdapat Allah mengatakan anak kadang mengatakan nahnu, kadang mengatakan huwa terhadap zatnya. Karena tidak satu pun yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jika Allah hanya menganggap memakai tombir ana atau aku, maka tidak boleh manusia menggunakannya kalimat aku. Karena sudah digunakan tunggal untuk Allah, manusia tidak boleh menyamai Allah. Kalau Allah menggunakan kalimat kami yang juga bermakna aku dengan segala keagunganku saja, maka kalimat kami tidak boleh dipakai manusia. Kalau Allah menggunakan dalam Al-Quran kalimat dua saja atau dia, maka manusia tidak boleh memakai. Maka Allah memakai ketiga yang sebentar anak sebagai menunjukkan adalah ilah ilah anak. Tiada Tuhan selain aku. Kata Allah SWT tidak ada Tuhan lain seperti ini. Tidak ada Tuhan lain seperti ini kami telah melihat maksud aku telah melihat bagaimana mereka itu selalu menanti kabar dari Nabi kata Allah sebagai sama jiwa sama di salam yang ini kita diarahkan kepada Allah Allah Nabi Allah Nabi Allah Nabi Allah Bunyi Aku akan hadapkan kiblatmu Mana kiblat yang kau ribai Wahai Muhammad Kiblat tidak masalah Mana yang kau inginkan Silakan pilih kiblat untuk umatmu Umatmu ini mau dihadapkan ke mana kiblatnya untuk menghadapku? Mau ke Baitul Maqdis, mau ke Ka'bah, kiblat yang kau ridai pilihlah untuk umatmu menghadap kepada Rasulullah menghadap Ka'bah turun lagi ayat awal yang berkata Masjid Al-Haram. Maka hadapkan wajahmu ke Masjid Al-Haram. Allah sudah tahu dan nanti Ka'bah. Tapi Allah ingin tunjukkan kepada umat ini betapa cintaku pada Muhammad Rasulullah. Bahkan kiblat pun Allah tawarkan kepada Nabi kiblat yang kau ridhoi wahai Muhammad. Kepada umatmu ini akan kau hadapkan untuk menyembahku aku sendiri kiblat yang kau ridhoi. Hadirin hadirat kalau kalimat ta'zim dari Rabbul Azim kepada Nabi Azim kalimat pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dan kemuliaan dahsyat kepada Nabi SAW yang dimunculkan dan diperlihatkan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran al kami sebagai tanda bahwa Allah sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad cinta Namun Allah ini hamba hamba yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam. Bukan berarti Nabi Adam itu Tuhan kedua yang harus disujudi. Namun perintah Allah sujud kepada Nabi Adam saat itu bagi malaikat adalah ibadah kepada Allah bukan ibadah kepada Nabi Adam namun hal itu ditolak oleh iblis. Hadirin hadirat maka mereka yang menolak memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhati-hatilah wafat di dalam surga Allah. Hadirin hadirat semoga dilimpahi hidayah mereka yang Ayat ini turun di bulan Syaban. Hadirin hadirat yang mulia Allah Ayat ini turun di bulan Syahban dan Mekarram Dan banyak lagi kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Syahban Saya berfirman Kita berbisa Ahwan Syahban Allah Ayat ini pun, kejadian ini pun terjadi di bulan Syahban Yaitu Allah telah dekat waktunya hari kiamat dan terbelah bulan Yaitu saat Nabi Muhammad SAW memanggil bulan Bulan itu datang kepada Nabi Muhammad SAW Dan saat bulan berbunyi di udara berdekat semakin besar semakin besar sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dalam tunjuknya ke bulan pada tempatnya dan ada dia terbelah maka ia pun terbelah di atas gunung yang satu dan sebelahnya di atas gunung yang satu lalu Nabi pun memerintahkannya kembali merapat dan kembali ke tempatnya bulan yang berbunyi di udara kembali ke tempatnya dengan perintah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Saya berkata Ishadu, Ishadu Saksikan, saksikan Orang-orang Quraish, Kufar Quraish Melihat Nabi Sayyidina Muhammad Hadirin hadirat Maka mereka berkata Cuma mata kita di sini bersama Muhammad Tunggu Allah yang datang dari Persia Dari tempat-tempat lainnya Ditanya Kalian lihat pada suatu malam itu, tanggal itu, bagaimana bulan ia kemudian bulan bernama saat itu terbelah dan turun seakan-akan di atas bumi mahkamah. Mereka yang jalan yang tiga bulan berjalanan melihat kejadian itu bulan terbelah dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala ke bulan untuk aku pada perintah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kejadian untuk bulan Syawal. Dan kejadian lain itu tiga bulan Syawal adalah malam nisfu Syaban. Rahasia kemuliaan sebagaimana firman Allah Inna anzalnahu fi suriyal syaitan li bismillahirrahmanirrahim. Amin. Inna huwa anzalnahu wa bi Inna sepanjang satu tahun berikutnya itu adalah di malam Nisfu Syakban. Sebagian ulama berkata demikian, sebagian mengatakan di malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Salafus Salih, imam-imam kita mengatakan ketentuan itu ditentukan di malam musim Syahban, malam belas Syahban. Yang insyaAllah kita akan mengadakan acara Bindi Akbar di Monas di malam musim Syahban, sekaligus biasa tiga kali seperti yang di dijalankan oleh para imam-imam kita insyaallah pada 16 Juli dikiri Allah seribu kali dan insyaallah disertai dengan streaming dari sambutan guru mulia kita Al-Muslim Al-Abdullah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Said Al-Qadir Hadirin hadirin yang dimuliakan fardukan salat Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman kita diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana yang sebelum kalian agar kalian berpuasa tapi umat sebelumnya bukan puasa di bulan Ramadan banyak pendapat akan hal ini. Ada yang mengatakan puasa mereka hanya beberapa hari setahun. Ada yang mengatakan pendapat yang sahih bahawa orang-orang Yahudi puasa di hari Ashur, di hari Ashura, iaitu sebelum Harap. Namun puasa satu bulan penuh, bulan Ramadan khusus untuk umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini kita bilangi juga bulan Ramadan itu bulan seribu sujud. Karena mereka yang melakukan tarawih 22 rakaat tiap malamnya Seandainya Ramadan itu 30 hari berarti 600 rakaat yang melakukan tarawih sholat sunnah malam 600 rakaat setiap rakaat itu dua kali sujud berarti 1200 kali sujud Nanti kemudian kalau hari Ramadan 29 hari kan kurang sedikit Kira-kira itulah bulan seribu suci Hadir Nanti hadirat kemudian Allah Ramadan di hadapan kita Syahban sudah bersama kita Dan bulan ini pula dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qus di bulan inilah turunnya firman Allah Inna Allah wa'ala kita'u yusallu na'ala nabi

hadirin hadirat yang dimuliakan Allah apabila semua itu bulan Syawal dikelari bulan dan Nabi Muhammad SAW kita diberikan keinginan Nabi di bulan Syawal Ramadan turun ayat untuk kewajibannya di bulan Syawal juga kalau ayat salawat ini turunnya di bulan Syawal juga Lalu terbelah bulan kejadiannya di bulan Syakwa juga masih banyak kejadian lainnya di antara dua dua perempuan sekali dan juga ada asura bukan pada kubra pada asura kejadian setahun setelah ramadhan kejadian yang bulan Syakwa hadis hadis Alhamdulillah ya Allah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari tidak ada satu bulan pun yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak berpuasa daripada kecuali bulan Syawal. Dan karena Rasul Syawal Syawal dulu dan kadang-kadang Rasul berpuasa di bulan Syawal sebulan lagi kecuali hari terakhir karena itu hari Syawal. Hadis hadis Sebagian ulama mengatakan makruh berpuasa setelah lima belas syawal Namun sebagian lainnya memperbolehkan Namun yang jelas adalah larangan puasa di hari terakhir bulan syawal Karena dirisaukan itu bisa masuk sudah masuk malam satu Ramadan masuk di beda ketinggiannya dan sebab itu dia berpuasa pada hari terakhir bulan Syawal. Hadirin-hadirat bulan ini disunahkan mengorbankan salawat kepada Nabi Muhammad SAW karena bulan ini bulan ulang tahunnya salawat pada Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, salah seorang hamba Allah bermimpi Rasul SAW. Rasul SAW Alaihi Wasallam jumpainya di hari pertama bulan Syawal Seraya berkata, aku mendatangi umatku yang masih hidup, mendatangi kebunyi umatku yang berimutanku di hari pertama bulan Syakwan. Bulan Syakwan itu tempat aku umatku yang merindukanku. Demikian daripada mimpi yang tersebut. Nanti menghadirkan yang dimuliakan Allah Para suami Para imam-imam masyarakat kita Pasti selalu membuat Ilah untuk Nabi Muhammad SAW masing-masing dengan caranya. Ada yang membuat salawat seperti Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jailani alaihi rahmatullah membuat salawat dari Nabi disebut salawat Al-Qurra panjang 13 halaman ada lagi imam lain buat imam membuat salawat untuk Nabi Sina bukan sedih buat salawat untuk Nabi Sina ibu Nabi Talib ada salawat banyak para imam-imam yang membuat salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Abu Hasan Shadi Alaihi Rahmatullah jika ia berniat di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencium bibirnya, maka berkata Imam Abu Hasan Syadzili, ya Rasulullah, apa yang membuat kau mencium bibirku? Rasulullah berkata, karena aku tidak mencium bibir seorang kecuali dia pada padaku seribu siang, seribu malam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, para serta yang setiap hari membaca sepuluh kali pada padaku akan diberikan syafaatku. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, Aku hukum ilaih amantinatan aku hukum alaih salat yang paling dekat di antara kalian padaku kelak yang paling banyak bersalawat kepadaku perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam senang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu Allah mempermudah kita untuk membuka cinta kehadirannya sama berhak dihidupkan dari segala yang dihidupkan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah para imam-imam besar dengan kemuliaan-kemuliaan pimpinan mereka. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Hmm, selanjutnya akan saya jelaskan sebagai janji beberapa minggu yang lalu untuk menjelaskan masalah lesi di Islami. Malam selasa yang lalu atau malam selasa sebelumnya saya janji akan menjelaskan itu mudah orang mukreki, tapi secara Islam, di mana caranya, di mana saja dia bisa cepat kalian kredi, ya boleh beli motor, beli mobil, beli rumah, beli apa, tapi caranya adalah di saat akad, akad jual belinya, jangan mau dan datang lagi masalah persentase semua dan jangan sebut-sebut bunga. -sebut dan pokoknya ini motor harganya berapa kalau cash cash bisa sepuluh juta kalau seandainya penemunya eh, kredit berapa lima belas juta misalnya dua tahun jangan sebut sebut lagi kredit ya sudah saya beli motor itu jadi lima belas juta selesai dengan angsuran tempo apa, angsuran pertama sekian dan tiap bulan sekian kalau seandainya saya lambat atau telat membayar maka saya akan membayar denda sekian selesai jangan sebut masalah bunga dan persentase bunga karena kalau kalian sebut dan tanda tangan itu terjebak dalam riba hadirin hadirat yang dimuliakan Allah mungkin yang perlu saya jelaskan ada banyak pertanyaan tentang pegadaian sebab jauhi kejadian karena itu akan mencekik ataupun menguras kebanggaan harta kita hadirin hadirat yang dimuliakan Allah jauhilah hal-hal yang menyusahkan kita di dunia dan di akhirat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah kita berpikir bersama setelah itu kita akan selalu Fasilah eh, eh, penutup Di akhir nanti selanjutnya eh, Salat Tuhai Dihubungi oleh guru kita Ibu bin Muhammad Tadi ya Allah Fakul Yami Mulia Allah Fakul Yami Mulia Allah wilayah untuk berhaku namun tampak sangat dalam dan tunjukkan dengan keinginan Nabi Muhammad yang juga Ya Allah, Ya Allah, di bulan ini terdapat malam bulan Syawal yang di malam itu kau mengampuni seluruh yang berdosa kecuali mereka